Сонечко зійшло вже, дзвонять усі дзвони, дзень зелень, дзень зелені. Булат прив'язався до каюра. Жак Антуан хотів би знову стати між Хоцудаєм і ним. Але японець кисло посміхнувся. Мосьє Мерсія позавчора у вас теж був гарний настрій, але до цього це призвело. Ви, мов лихий геній, якраз це піду від вас. Він став поперед собачого запрягу де крайнім досі йшов чорнобородий бельгієць Раймон. Він усе бреше, сказав притихлий француз. А ви знаєте, чому я згадав про той пиріг? Сьогодні 7 березня, і мені виповнилось 25 років. Можна оголосити на загал? Чи це таємниця? Ні, Жак Антуан глянув на валку, голова якої затанула в антарктичному конфетті. Ми витягнули це на криголамі. Він раптом спитав, то берете мене із собою? Куди? була б заховався. В експедицію до амазонських індіан. Ви ж нас є доктором, що не говорили? Що? Я поговорю з ним сьогодні, як тільки станемо на привал. Він глянув за надмерками. Цей косокий месьє геть зіпсував мені настрій. Таке сказав. Але настрій його швидко піднявся. Сейна група рушила і Каюр гукнув на собак. Француз почав наслідувати вигуки Каюра, потім засвистів. А з взявся імпровізувати блюз на мотив пісеньки про брата Жака який довго спить, хоча сонце зійшло і в усіх соборах зателенької дзвони. Над рівним полем шельфу гуснув туман. Дрібні холодні кристалики кололи очі, сідали на вії і струснулися по стоках. А за закантуансько веселіше наспівував свою безконечну пісеньку, до якої вигадував нові нові слова. У нас не цікавить татарська пісня, подумав Булат, коли валка вдруге спинилась. У нього болів поперек і стукало в голові. Він відчепив кріплення, зв'язав докупи палиці, поклав на них лижі загнутими кінцями і ліг перепочити. Та за хвилину відчув холод і встав. Поступово адаптуємося, мовив Жак Антуан який теж почав робити собі альпіністське ліжко. Під'їхав доктор Марш. Є маленька розмова. Марш усміхався, але усмішка видавалася матросові робленою, і він мовчки пішов. Ситуація ускладнилась, проказав начальник аж тоді, як дійшли до Тура Баллона та Кетрін, що сиділи на снігу. Компас Булат угадав. Норвежець простяг руку. Стрілка компаса нервово сіпалася на схід. Булат поклав його додолу, проте стрілка не заспокоювалась і тепер. Вона то повертала червоним кінцем на південь, то знову здригалась і починала шукати південний схід. Магнітна буря, сказала Кетрін і торкнулася враженого плеча. У неї сьогодні був нездоровий вигляд. Ми подолали дев'ять миль, озвався начальник. Коли магнітна буря почалась, була глянув на норвежця. Як почалась, я відразу повідомив містера Марша. Найпростіше було б зробити привал, сказав начальник експедиції. Але мені не хотілося б цього робити саме тут, за 15 миль від океану. Що скажете ви, містер Матроуз? Булат нічого відповісти не міг. Найпростіше було б і справді пересидіти магнітну бурю. Але березень їх уже попереджав, що в Антарктиді пізня осінь, а сьогодні видався напрочуд безвітряний і тихий день. А чому ви радитесь зі мною? Булата розібрало зло, бо й сам вагався з мене нікчемний полярник і прогнозист. Від власної грубості йому стало ще неприємніше, і він сказав.